Hrvatski radio, obrazovni program. Poštovani slušatelji, dobro jutro. Slušate emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. S vama su Dario i Nataša. Danas poslušajte životnu priču Nikole Tesle, jednog od najvećih izumitelja 20. stoljeća. Ostanite uz nas. Povijest četvrtkom. napredak i razvitak čovjeka bitno ovise o invenciji. Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj potpuno ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva. To je težak zadatak izumitelja koji se često pogrešno svaća i nedovoljno nagrađuje. On međutim nalazi golemu kompenzaciju u zadovoljstvu koje pruža njegov rad i i da je on jedinka izuzetne sposobnosti bez koje bi vrsta već odavno propala u teškoj borbi protiv nemilosrdnih elemenata. Akademik Vladimir Par danas nam govori i o velikom znanstveniku Nikoli Tesli ime Nikole Tesle danas je zaista posuda prisutno. Obično se ljudi iznenade kad ih recimo netko pita da li u milijunima knjiga i znanstvenih časopisa koji su objavljeni tijekom posljednjih deset godina, da li se više pojavljuje ime Einsteina ili ime Nikole Tesle. Odgovor je da se daleko više pojavljuje ime Nikole Tesle on, to je jedno od imena koje se najviše ponavljaju, pojavljuju u znanstvenim časopisima i knjigama. I to iz vrlo jednostavnog razloga. A to je da je prije dva, tri desetljeća uveden naziv za jedinicu magnetnog polja ili točno rečeno magnetne indukcije Tesla. Prema tome to je jedna jedinica. Govorilo se u fizici o magnetnom polju, u astronomiji, u biologiji, u medicini, u tehnici, uvijek taj Tesla pet Tesla, 0,1 Tesla. Dakle, po toj jedinici njegovo ime je zaista postalo posvuda prisutno i uzmite nasumce bilo koju tehničku knjigu ili medicinsku knjigu, naći ćete nutra ime Tesla. Dakle, daleko više, ja bih rekao vjerojatno možda stotinjak puta više se zadnjih deset godina pojavlja ime Tesla nego ime Einstein što je na izgled e, čudno jer znamo da Einstein se smatra najvećim znanstvenikom 20. stoljeća. E, sa druge strane, još ima Tesla jedno vrlo veliko priznanje koje je daleko veće nego Nobelova nagrada. Vrlo mali broj Nobelovaca su dobili to priznanje. Ja bih rekao da možda na 50 Nobelovaca jedan je to priznanje dobio, a to je da je po njemu nazvano jedno brdo na mjesecu. Dakle, na mjesecu postoji brdo Nikole Tesle, pored brda velikana kao što su Einsteinovo brdo, Newtonovo brdo, brdo Julije Cezara – a onda usput je uvijek zgodno spomenuti da još dvojica fizičara iz Hrvatske imaju svoje brda na mjesecu, a to su Ruđer Bošković i Andrija Mohorovičić. Za Ruđer Boškovića znamo, e, to je opće poznato, njegova velika otkrića da je on zapravo dva stoljeća prije znanosti otkrio ideju u strukturi tvari koju mi danas tek razotkrivamo da je, da je stvarno takva. A Andrija Mohorovičić veliki svjetski geofizičar koji je gotovo čita svoj život proveo radeći u Zagrebu i u Zagrebu je otkrio zemljinu koru. To je jedno zaista fundamentalno otkriće pa ako uzmete bilo koju znanstvenu monografiju u Americi iz geofizike, naćete poglavlje Mohorovićiš discontinuity. Eto tako, to sam usput samo htio spomenuti. Dakle, ime Nikole Tesle, jedinica za magnetsko polje Tesla i brdo na mjesecu Tesla. Nikola Tesla rodio se 10. srpnja 1856. u Smiljanu pokraj Gospića. Njegov otac Milutin bio je pravoslavni svećenik, a majka Đuka došla isto iz svećeničke obitelji. Po prirodi bila izuzetno nadarena, ali kao najstarijak kćer u obitelji morala se brinuti za braću i sestre, pa je zapostavila svoje obrazovanje. Iako moram svu svoju inventivnost zahvaliti majčinu utjecaju, vježbe koje mi je otac zadavao bile su veoma korisne sadržavale su mnoštvo zadataka, na primjer pogađanje tuđih misli, otkrivanje raznih grešaka ili izraza, ponavljanje dugih rečenica ili računanje na pamet. Te su mi dnevne vježbe imale ojačati pamćenje i razum, a posebno razviti kritičnost i bile su nesumnjivo veoma korisne. Nikola Tesla odrastao je u mnogobrojnoj i bezbrižnoj obitelji. Međutim, ubrzo se dogodila obiteljska nesreća. Poginuo mu je brat Dane i obitelj se seli u Gospić. Tesla se teško saživio s Gospićem. Preseljenje je za njega bila velika promjena. Kako je bio osjetljive naravi, povukao se u sebe i uglavnom je čitao. Imao je izvanrednu sposobnost koncentracije i predočavanja slika. U Gospiću završava osnovnu školu i tri razreda niže realke. Školovanje nastavlja u velikoj realci u Rakovcu kod Karlovca, gdje na njega presudan utjecaj ima profesor fizike i matematike Martin Sekulić. Koliko je poznat, on je s pokusima započeo još kao dječak prije, praktički prije nego što je počeo ići u školu. On se volio igrati na potocima, raditi one mlinove, razmišljati kako bi se to koristilo. Zatim je nastavio školovanje u Gospiću i u Karlovcu. E, sam je Tesla, to je vrlo zanimljivo, a možda zanimljivo i za nas kad razmišljamo o hrvatskom školstvu, sam je Tesla kasnije rekao da je jedan od najbitnijih utjecaja za njegov kasni uspjeh u znanosti i u struci zapravo duguje Karlovačkoj gimnaziji. To je bila gimnazija prirodoslovno matematičkog usmjerenja otprilike u duhu slično ono što mi imamo te gimnazije danas prirodoslovno matematičkog usmjerenja i tada su te gimnazije u Karlovcu i u nekim drugim mjestima, e, dakle u Hrvatskoj, bile među najboljima u svijetu. I on zaista je više puta naglašavao da tom dobrom gimnazijskom obrazovanju velikim dijelom duguje sve kasni uspjeh. Nakon toga on je nastavio školovanje na Visokoj tehničkoj školi u Gracu. To je bilo jedno od, rekao bih, najelitnijih sveučilišta u Austrugarskoj monarhiji, a ne zaboravimo, Austrugarska je bila tada jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu. Međutim, iz materijalnih razloga nije mogao završiti školovanje, nego je otišao u Prag, u Pragu se nije mogao redovno školovati iz financijskih razloga, ali je imao mogućnost da koristi, da dolazi na predavanja i što je osobito važno da koristi biblioteku Praškog sveučilišta, što je e, zapravo njega dovelo u kontakt sa tadašnjim vodećim znanstvenim otkrićima. Za vrijeme mature u Europi izbija najveća epidemija kolere u povijesti. Nakon što je maturirao, vraća se kući, ali kolera ga je sustigla u Gospiću. Bolest odgađa početak njegova studija, kojeg 1875. započinje u Gracu. Prvu godinu studija završava s izvanrednim uspjehom, ali drugu nikad nije završio jer nije imao novaca za plaćanje studija. Tada za njega počinju velike muke. Želio se je pomoći posudbom novca, ali se i to izjalovilo. Nikola Tesla se je bavio najrazličitim stvarima, ali možda to naravno je da je bio kockar, možda je to za njega bio više intelektualni izazov, znate, jer e, danas mi znamo da one stvari koje su slučajne kao što je na primjer burza, šta se na burzi događa, da to nije slučajno, da tu postoje neke skrivene pravilnosti. Ali tek danas kompjutorskim simulacijama i počnemo razotkrivati. Ja bih rekao da je možda Tesla sa svojom genijalnošću naslučivao da nije kocka samo puka kocka. Da iza toga ima neke dublje pravilnosti i možda ga je to fasciniralo i ono privlačilo. Jer inače, da kažem, e, Tesla je bio vrlo suzdržana, vrlo zatvorena osoba. E, on je smatrao da čovjek, e, da čovjek treba odreći svojih strasti, svojih apetite, da treba živjeti ono vrlo kruto, da se mora odreći svega da bi se bavio znanošću i strukom. Prema tome, e, on je bio čovjek koji je zazirao od svih užitaka. Prema tome, ja zaista vjerujem da je ova kocka više za njega bio intelektualni izazov nego nekakav užitak. Tijekom studija uspio se zbližiti s nekoliko profesora koji su ga zavoljili zbog njegove velike nadarenosti. Tesla im je pokušao objasniti svoje ideje o letećem aparatu i ukazao je na nesavršenost jednoga stroja. Na drugoj godini mog studija dobili smo Gremov Dinamo iz Pariza, koji je imao potkovaste lamelirane magnete i žicom namotanu armaturu s komutatorom. Uključili su aparat i pokazali nam različite strujne efekte. Dok je profesor Peschel demonstrirao vrteću mašinu kao motor, četkice su zadavale probleme jer su iskrile i ja sam primijetio da bi možda rad s motorom bio mogući bez tih četkica ali profesor se izjasnio da je to nemoguće i čitavo predavanje posvetio je tom problemu, da bi na kraju naglasio gospodin Tesla će možda učiniti velike stvari, ali je sigurno da ovo neće unaprijediti. To bi bilo isto što i obrnuti jednu stalnu silu, poput gravitacijske, u rotacijsku. To je perpetuum mobile, nemoguća ideja. Pa e, služite, on je već na početku, dakle u svom školovanju u Gracu i u, e, i u e, Pragu shvatio da bi otkrića na području elektrodinamike, a to je ono što je u prvoj polovici 19. stoljeća su otkrili Faraday, Faraday, a zatim formulirao Maxwell, da bi se to moglo iskoristiti u praktične svrhe, e, to jest e, da bi se elektricitet mogao iskoristiti e, za pogon industrije i to je njega mučilo. I zbog toga je on proučavao svu tu literaturu, a imao je jako dobre profesore na sučiću, što je isto vrlo važno, i on je imao niz ideja kako bi se ti električni motori radili, električni generatori, na bolji način nego što su tada postojali. Jer e, malo se treba vratiti u povijest. Već sredinom 19. stoljeća su postojali električni uređaji, postoje električni generator, postojali su i neki električni elektromotori, ali oni su uglavnom e, koristili istosmjernu struju, znači struju koja ima stalno isti smjer. A Tesla je vrlo rano shvatio da bi struja koja mijenja svoj smjer, a znamo danas struja koju koristimo ima frekvenciju 50 Hz, znači 50 puta mijenja smjer tijekom jedne sekunde, da bi ona bila E, korisnija za upotrebu. I zapravo je sad počelo to njegovo lutanje, on zapravo je htio negdje pronaći svoju šansu gdje bi mogao stvarati, e, razvijati svoje patente, da bi netko za to bio zainteresiran. E, dakle, to je bilo to njegovo lutanje, taj njegov nemir i zapravo mislim da je to njegovo europsko razdoblje bilo prilično razočarajuće za njega jer on nije našao da bi netko bio posebno zainteresiran za njegov talent i za njegove izume. Ali moram reći da je još imao jedan peh. A to je da je u tadašnjoj Njemačkoj pa Austro-Ugarskoj e, dominirao jedan veliki e, izumitelj na području elektrotehnike, to je bio Siemens. I dakle, postala je čitava ta jedna škola tih izumitelja i tu nekako na prvi pogled nije bilo dovoljno mjesta za Teslu. Tako da nije samo da Europa nije bila zainteresirana da prihvaća ta otkrića. Ona je bila, samo su oni već imali druge koji su ta mjesta popunili. I zato je on odlučio da ode u Ameriku, ogromno novo područje e, gdje je osjećao da će imati više prostora za svoje stvaralaštvo. Jer ne zaboravimo, Amerika u to vrijeme, američka znanost je bila na nuli. To je, mislim, sva, gotovo sva znanost je bila koncentrirana u Europi. Pa ne samo u to vrijeme, dakle 80. i 90. godina 19. stoljeća, nego i prvih 20 godina 20. stoljeća. Pa vjerojatno znate, e, jedan Amerikanac je dobio Nobelovu nagradu na 20 Evropljana. Dakle, 20 evropskih Nobelovac, jedan američki Nobelovac. Prema tome, Amerika je bila otvoreno polje za znanost i tko je, komu je u Europi bilo malo e, prevelika gužva, e, osjećaju da nema dovoljno prostora za svoje stvarno što je u Ameriku. Zbog napornog rada u Budimpešti Tesla je doživio živčani slom. Njegov prijatelj Antal Zigeti, majstor mehaničar, preporučuje mu da se bavi gimnastikom. Liječnici su naime digli ruke od Tesle. Tesla je poslušao savjet i počeo odlaziti na duge šetnje. Za vrijeme šetnje gradskim parkom sinula mu je ideja pokretnog magnetskog polja. Da bi ostvario tu ideju, odlazi prvo u Pariz, gdje se zapošljava u Edisonovoj kompaniji za Europu – Tamo ga upućuju Edison u Sjedinjene američke države. U njujošku luku stiže 6. lipnja 1884. i u Novom svijetu započinje s radom u Edisonovim radionicama. Počinje najplodnije Teslino razdoblje prepuno novih ideja i izuma. E, Tesla je u Americi e, upao u situaciju kad je tamo dominirao Edison koji je razvijao čitavu proizvodnju električne struje sa isosmjernom strujom. A s druge strane je bio Westinghouse, jedan industrijalac, ali isto tako izumitelj, koji je ono bio u stalnom nekim sukobima i naticanju sa Edisonom, pa je već i zbog toga htio ići na izmjeničnu struju. A Amerika je bila po strani od glavnih znanstvenih otkrića i glavnih znanstvenog razvoja. I sada Tesla koji je tamo došao i koji je izvrsno poznavao sve te stvari sa strujom, on je bio apsolutni genije. On je čak bez dovoljno informacija sam e, konstruirao, gotovo sanjao kako ti uređaji trebaju izgledati i to je savršeno funkcioniralo i sad je nastala jedna izvrsna veza između Tesle i Edison i Tesle i Westinghouse Edison je bio dakle njihov protivnik, e, tako da su Teslin otkrića vrlo brzo ulazila e, i patenti vrlo brzo ulazili u praktičnu primjenu. Tesla je gotovo sve usavršio, dakle sve električne uređaje su postojali, on je pronašao neka poboljšanja, usavršavanja koje su ih činila ekonomičnijima. I u transformatoru, i u električnom generatoru, i u elektromotoru, e, i u turbinama. Dakle, posvuda je on nalazio mnogo poboljšanja koji su zaista poboljšali, što bismo rekli, tehničku primjenjivost. E, međutim, ako želimo reći gdje je Tesla dao glavni doprinos, onda se misli da je to na području elektromotora i to da je on uveo ideju takozvanog rotacijskog magnetnog polja. E, sve zapravo počinje od otkrića Ersteda i Faradeja sa početka 19. stoljeća. Ersted je otkrio e, vrlo jednostavan efekt da električna struja stvara magnetno polje. A to znači puzite struju, stvori magnetno polje, neki magnet tu stavite, magnet će se zakrenuti. Eto, tu je ta mogućnost da se pretvara električna energija u e, mehaničku, jel, u zakretanje. A Faraday je kasnije otkrio suprotan efekt. A suprotan efekt se sastoji u tome da ako imamo magnetno polje koje se mijenja vremenom, dakle koje, koje prolazi, e, da se magnet pomiče recimo, ili magnetno polje jače i slabi, da onda promjenjivo magnetno polje stvara električnu struju. To znači iz gibanja možemo proizvoditi električnu struju. Prema tome jasno je, E, koristeći ovo otkriće, pomoću struje možemo proizvoditi e, gibanje, a pomoću Faradevog otkrića, pomoću obratno, e, možemo pomoću gibanja proizvoditi struju. I sad se je samo radilo kak da se to upotrijebi prvo za proizvodnju električne energije. E već sredinom 19. stoljeća je Gram e, konstruirao prvi električni generator. Dakle, šta je to? Vi nešto vrtite tamo ili to vrti vodena turbina ili ne znam, e, vrti e, parna turbina u elektrani. Vi nešto vrtite i pritom nastaje električna struja zbog kretanja u magnetnom polju. To je dakle bilo to. I sad Tesla je tu niz e, poboljšanja nalazio. E, bile su mogućnosti da se stvori izmjenična struja i istosmjerna. Na početku su svi istosmjerno, poslije su počeli izmjenično. Obično se Teslino ime povezuje sa, sa uvođenjem izmjenične struje. Međutim, mora se reći da je bilo još bar desetak znanstvenika u to vrijeme koji su isto tako zagovarali i razvijali sisteme na izmjeničnu struju. E sad ovo drugo, elektromotor da se pomoću električne struje dobiva gibanje. Pa to u svim danas uređajima praktički ne možete zamisliti gdje se to ne koristi. E, to je također već prvi još farade razvio, ali oni su bili neefikasni. Dakle, nisu bili zgodni za upotrebu, e, nisu bili praktični, dakle, i nisu bili ekonomični. I tu je sad Tesla uveo taj novi koncept takozvanog rotirajućeg magnetnog polja, da magnetno polje rotira, jer magnetno polje se vrti brzo okolo, a žice stoje na miru. Jel? A inače u početnoj koncepciji su se žice vrtile, a magnet je stvarno na miru. I pokazalo se da je taj koncept e, puno, <clears throat> puno efikasniji, puno bolji, puno jeftiniji i puno ekonomičniji. Jel? I Tesla je genijalno razvio taj sistem u jedan, e, da kažemo, e, pouzdani i jeftini elektromotor. E sad i tu nije Tesla bio jedini koji je to radio. Istodobno, pa čak i nešto prije nego Tesla, to je radio Ferraris. To je bio jedan talijanski fizičar sa Sardinije koji radi u Torinu. Međutim, Ferraris je to otkrio, pokazivao tamo studentima i svim ostalima, ali nije se sjetio da bi to patentirao ili iskoristio. E, I dok se Ferraris predomišljao, Tesla to već patentirao. Međutim, Tesla vjerojatno nije znao za ta Ferraris samo želim reći da je situacija bila zrela tada za ta otkrića. I ima barem desetak velikih izumitelja koji su se tu sad pojavili i iskoristili tu zrelu situaciju za ta otkrića. Tako da je Tesla, ja mislim, ima jedno stotinjak patenata koji su zaista bitno unaprijedili elektrotehnike sa stanovišta praktične primjene. Ali mislim da mu je ovo sa elektromotorom najznačajnije. To je jedno područje. Drugo područje, i to mu se priznaje, Dakle, to je ono što se Tesli najviše priznaje i po čemu je on najpoznatiji. Obično se kaže da njemu zahvaljujemo izmeničnu struju, jer to je dijelom točno, ali ne sasvim, e, ali po tome je najpoznatiji. Međutim, Tesla ima i drugih velikih otkrića koja, po kojima nije toliko poznat i koja su mu, mogli bismo reći, ukradena. više napredujemo u studiju električnih i magnetskih pojava, to smo više svjesni da će postojeće metode biti kratka vijeka. Za proizvodnju svjetla konačno tako teški strojevi činili bi se nepotrebnima. Vrtimo se kroz beskreni prostor s neshvatljivom brzinom, sve oko nas u vrtlogu. Sve je u kretanju, svuda je energija. Mora postojati neki put da iskoristimo tu energiju direktno. Tesla je uporno radio na novim izumima, ali i drugi su istraživači preuzimali zasluge za dijela na kojima je on radio. To je Tesla ogorčilo govori akademik Vladimir Par. E, e, Tesla je doživio teško razočaranje e, kada je Marconi, talijanski fizičar, dobio Nobelovu nagradu za prijenos radiosignala preko Atlantskog oceana. Dobio Nobelovu nagradu. E, a Tesla je praktički sve to otkrio nekoliko godina ranije. I da pače kasnije se uspostavilo da Marconi koji je to patentirao, Tesla je sudu podnio tužbu, ali to je trajao proces 30-40 godina, na kraju je sud američki donio presudu da je Marconijev patent plagijat Teslinog otkrića. E, tako da recimo od, e, od priznanje tko je prvi uspostavio radio komunikacije koje je dobio Marconi sa svojom Nobelovom nagradu de facto pripada Tesli. To je recimo nešto gdje mu je nanesena nepravda. E, zapravo je Tesla otkrio ključni element to je takozvane Tesline zavojnice e, u uređajima za emitiranje i primanje radiovalova i zapravo je Marconi od njega preuzeo te zavojnice, ali naravno nije rekao da je to Teslino. E, tako sad možemo to reproducirati. To je recimo jedno veliko otkriće. Drugo veliko otkriće, Tesla je bio prvi koji je zastupao globalni svjetski komunikacijski sustav baziran na elektromagnetnim valovima. Prema tome današnji internet to nema dvojbe. Jer njegova ideja bila da se posuda trebaju postaviti ti radio radioprijemnici, i golemi i mali, svakakvi, e, i da se s time uspostavi jedna globalna komunikacija između svih ljudi na svijetu i on je čak, on je bio veliki pacifista i on je rekao, znate, uzrok ratova je pomenkanje komunikacija među ljudima. Ako bude svaki sa svakim u svakom trenutku mogao komunicirati, onda tih poriva za ratne sukobe će biti znatno manje. To je to je bila isto jedna od ovako njegovih ideja. I on je sagradio jedan veliki radio, gradio jedan veliki odašiljač prije nego što je Marconi uopće uspostavio jel, svoju vezu e, i namjeravao je sličan graditi u Engleskoj i posvuda po svijetu da se uspostavi jedna takva globalna, globalna mreža. E, međutim, on je upao u financijske probleme, Tesla je bio uvijek vrlo, vrlo loš u financijama i morao je stati s time e, na svoje veliko razočaranje, a eto kasnije Marconi pobrao svu tu slavu. To je jedno takvo otkriće. Drugo otkriće, e, da je Tesla, moglo bi se reći, prethodnik takozvanih uređaja za e, stvaranje zraka čestica, čestičnih zraka i svjetlosnih zraka, laserskih zraka. E, Tesla je zastupao ideju da se pomoću tih električnih magnetnih polja mogu električne, da će se moći električno nabijene čestice ubrzavati do vrlo velikih brzina. To e, danas svatko zna da u nuklearnim akceleratorima se upravo to radi i da je američki fizičar Lawrence tamo oko 1932 za otkriće ciklotrona dobio Nobelovu nagradu, ali to je Teslina ideja. Ali Tesla je rekao sa tim snopovima zraka će se koristiti u industriji i tako stvarno se koriste. Znate da čipovi se proizvode pomoću takvih snopova, primjenjuju se u medicini i drugdje, ali je rekao koristit će se i kao oružje. I Tesla je e, imao razrađene neke ideje da se napravi takvo akceleratorsko oružje koje bi gađalo ciljeve E, neprijateljske sa tim uskim snopovima, ali naravno i on je znao da smeta atmosfera. Prema tome je rekao gađat će ih u svemiru. On je začetnik tih svemirskih oružja i e, kad je predsjednik Reagan prije 20. godina započeo projekt Rat za zvijezda, e, neki su ljudi prepoznali prepisane od riječi do riječi Tesline ideje o ratu zvijezda. Tesla je uveo eh, upravljanje na daljinu. On je, eh, dakle, 3-4 godine prije nego što je Marconi demonstrirao radiovezu, on je radio putem upravljao modelom eh, broda, modelom podmornice, to je ono spektakularno pred novinarom, on je bio jako ovako sposoban za medijske prezentacije. Dakle, daljinsko upravljanje. Tesla je otac daljinskog upravljanja ali ovo sa tim modelima brodova i podmornica to je tamo izvodio javno, međutim on je imao isto ideje vojnih primjena. Tesla kaže ovako, u budućnosti podmornice, pazite koje je to vrijeme, kraj 19. stoljeća, kaže u budućnosti podmornice, dakle koje će ispod mora ploviti, će ispod vode ispaljivati projektile, a dalje će te projektile se voditi daljinskim upravljanjem i one će precizno pogađati cilj udaljen tisućama kilometara. Vi prepoznajete opis krstarećih raketa. Tako da ovaj, Tesla je ovo, začetnik krstarećih ideje krstarećih raketa. Televizija također, on je jasno formulirao tu televiziju, ali tu je imao i malo mistike u tome. E, tako da, e, tu sam se zadržao za sad samo na tim tehničkim primjerama. Roboti, robotika, dakle umjetna inteligencija, sve se to može pronaći da je Nikola Tesla začetnik tih ideja. I zato ako pitate, a zašto su mu takva priznanja naknadno dali? Pa ja mislim dijelom da isprave te nepravde e, jer svakome je jasno da je niz nepravda učinjeno prema njemu, da mu se bitna otkrića nisu priznala. E, a sa druge strane, tijekom vremena onda uvijek savjest probudi, pa onda su mu htjeli <laughs> ovaj, vjerojatno se odužiti za nepravde koje je imao tijekom života, pa eto, odate ta priznanja i sa jedinicom i sa brdom na mjesecu. U dječaštvu sam patio čudne boljke. Priviđale su mi se slike, često praćene jakim bljeskovima svjetlosti koji su mi mutili pogled na stvarne predmete i utjecale mi na misli i dijela. To su bile slike predmeta i događaja koje sam ja zaista bio vidio, a ne onih koje sam zamišljao. Kad bih čuo neku riječ, pojavila bi se živa slika predmeta koju je ta riječ opisivala u mojoj viziji. Ponekad nisam mogao razlučiti je li ono što vidim opipljivo ili nije. To je u meni izazivalo veliku nelagodu i zabrinutost. Formulirao sam teoriju po kojoj u velikom uzbuđenju te slike izaziva refleksno djelovanje mozga na mrežnicu. Ako je moje objašnjenje točno, na ekranu bi se mogla projicirati slika bilo kojeg predmeta i učiniti je vidljivom. Takav napredak revolucionirao bi sve ljudske odnose. Uvjeren sam da je takvo čudo moguće i da ćemo ga ostvariti u budućnosti. Mogu samo spomenuti da sam se ozbiljno posvetio rješavanju tog problema. U svjetskoj znanstvenoj povijesti Tesla zauzima visoko mjesto, zahvaljujući svojim izumima iz elektrotehnike ali jednako je značajan i za razvoj fizike u 20. stoljeću. Između ostalih pitanja o Teslinom radu, postavlja se pitanje je li Tesla prije Rengena otkrio X zrake. Definitivno, koliko je danas poznato, Tesla je prvi otkrio rengenske zrake. Jer je Tesla 1894. godine u svom laboratoriju, pored katodnih cijevi, dakle to je isti pokus kao što je godinu dana kasnije radio Rentgen, imao fotografsku ploču zatvorenu i kad ju je razvio primijetio je na njoj oštećenja. I rekao je to znači da iz katodne cijevi izlaze neke prodorne zrake koje prolaze kroz omotnicu od fotografske ploče i pade na fotografsku ploču i izazivaju procese na emulziji fotografske ploče. I veli, to su nove nepoznate zrake. I onda je njegov laboratorij izgorio, došlo do požara. Godinu dana kasnije Rentgen je istu stvar napravio. Isto je pored katodne cijevi imao, e, imao nerazvijenu fotografsku ploču i razvio je i vidio te tragove. I objavio svoje otkriće. E, Tesla je bio ogorčen kad je to primijetio, jer Tesla je to svima pokazivao, on je vjerojatno mislio da ga je možda i Rentgen pokrao, da mu je netko to rekao, jer, jer da vam je netko to rekao pored, pored e, katodne cijeve stavi fotografsku ploču nerazvijenu, pa je poslije razvi pa će vidjeti tragove, mislim onda je bi trivialno bilo otkriti. I onda je tri mjeseca nakon Rentgenove prve publikacije Tesla objavio tri članka sa detaljnim opisom kompletne tehnike rentgenskih zraka. I onda je Tesla rekao, pa svakome mora biti jasno da sam ja to sve prije napravio, pa to se godinama treba raditi, pa nisam to mogao dva mjeseca napraviti je Tesla smatrao da bi se te zrake trebale zvati Tesline zrake. Međutim, tomu znanost nikad nije priznala, e, tako da je on to vrlo teško doživljavao. To je jedna od velikih nepravdi koje on osjeća. E, jedno od najvećih otkrića u znanosti je otkriće elektrona. Svi znamo osnovna čestica jel, koja je u atomima, molekulama, u omotačima. Od, e, elektron prvi koji je tvrdio da je otkrio bio Tesla. To je potpuno nepoznato u svjetskoj znanosti. I to je, su vrlo zanimljive to okolnosti. Svuda vam u knjigama piše da je J.J. Thompson, veliki engleski fizičar, otkrio elektron. E, a što je sad stvarna istina ako se gledaju publikacije? 1891. Tesla je objavio članak u kome je rekao da na temelju proučavanja izbijanja električnih u katodnoj cijevi i tu se pojavljuje ono, to je staklena cijev jer je unutra sisan zrak i onda se pušta struja i tu se vidi nekakvi bljeskovi, nekakva svjetlost se vidi. I on je na temelju toga zaključio da unutar te katodne cijevi nositelji električnog naboja su male čestice, on kaže čestice nositelji električnog naboja, dakle elektrone. I onda je taj isti J.J. Thompson i to je Tesla objavio u vodećem američkom znanstvenom časopisu. I onda je J.J. Thompson, tada vrlo ugledan fizičar, napisao oštar članak u kome je tvrdio da ovo što, su što Tesla govori da su gluposti, jer svako zna da tih čestica nema, elektroni nema, nego su to nekakve zrake. Onda je Tesla ponovno odgovorio u istom časopisu J.J. Thompsonu tvrdeći da Thompson nije u pravu, jer da on pogrešno interpretira e, njegov eksperiment. Pet godina kasnije, Thompson radi eksperiment sa ciljem da dokaže, ja bih rekao da je Tesla u krivu. Ali rezultat tog eksperimenta da on zaista, ali sad na drugi način, direktno dokazuje da takve čestice, elektroni zaista postoje. I to Thompson objavljuje, a da nigdje u referencama ne spominje Teslu. I naravno Thompson je među prvim dobitnicima Nobelove nagrade, to je isto vrlo teško Teslu pogodilo. Ima još E, niz takvih stvari, e, ali to sam samo htio reći da je Tesla stalno se motao oko najvećih znanstvenih otkrića na prijelazu 19. u 20. stoljeće. Mnoga je prvi našao, čak i prije drugih, ali ili ih nije pravo znao prepoznati, ili pravo nije znao prodati, ili je previše bio rastepen na previše problema pa se nije usredotočio na jedan pa do kraja istjerao, tako da su drugi dobivali Nobelove nagrade za ono što je njemu onako usput izlazilo i prolazilo, protjecalo kroz ruke. Povijest četvrtkom. Edison je omogućio Tesli rad na mnogim otkrićima. Međutim, bio je tašta osoba, a ni sam Tesla nije želio da se sva njegova otkrića pripišu Edisonu. Zato je došlo do velikih sukoba između njih dvojice. Edison se nije zainteresirao za Teslinu ideju izmjenične struje. Između njih dolazi do raskida, a Tesla je do kraja svoga života pričao anegdote o Edisonu. Moji prijatelji često primjećuju da mi odjela pristaju poput rukavica, ali oni i ne znaju da je sva moja odjeća sašivena po mjerama koje su uzete prije 35 godina i koje se nikad nisu promijenile. Za sve to vrijeme moja težina nije se mijenjala ni za funtu. S tim u vezi ispričat ću vam nešto smiješno. Jedne večeri 1885. Edison, Edward Johnson, predsjednik Edisonove kompanije gospodin Bachelor, naglednik radova i ja, Ušli smo u mali hodnik nasuprot broja 65 u petoj aveniji gdje su bili uredi kompanije. Netko je predložio da jedan drugome pogađamo težinu i mene su prvoga htjeli odvagnuti. Edison me opipao uzduži poprijeko i rekao Tesla je težak 152 funte. I pogodio je. Bez odjeće moja je težina iznosila 142 funte, a toliko iznosi i danas. Šapnuo sam gospodinu Johnsonu kako je moguće da je Edison gotovo točno pogodio moju kilažu. Dakle, odgovorio je spuštajući glas. Reći ću vam u povjerenju, ali ne smijete komentirati. On je dugo vremena bio zaposlen u čikaškoj klaunici gdje je svakodnevno vagao tisuće svinja. Eto, zato. Moj prijatelj Chauncey Depew pričao mi o Englezu kojemu je prodao jednu od svojih originalnih anegdota, a koji je ovaj zbunjeno slušao i tek godinu dana kasnije nasmijao se od srca. Moram iskreno priznati da mi je bilo potrebno mnogo više vremena da shvatim Johnsonovu šalu. Međutim, ljudi koji su poznavali Teslu govorili su o njemu kao čudnoj i nepristupačnoj osobi. On je bio čudak. U smislu, prvo, eh, on je stalno imao nekakva priviđenja. On je stalno eh, mislio da komunicira sa vanzemaljcima. On je stalno bio opsjednut fenomenom smrti. Eh, on je stalno imao neka priviđenja za psihijatre on je bio nerješiv slučaj, jer on je stalno nekakve bljeskove imao, bljeskove svjetlosti. Pa onda recimo kad vi spomenete nešto, on je tvrdio da on tu sliku vidi. Vi spomenete kuća, on vidi kuću. Ne, vi spomenete drvo, on vidi drvo. On je rekao da on to vidi. Zapravo na temelju toga je došao do ideje televizije. Dakle, on imao razna priviđenja. On je, on je bio zaista e, vrlo čudan čovjek. On je bio gotovo patološki vezan za svoju majku nije bio s njom, ali on je, on je tako bio blisko vezan s njom. On je na daljinu čak osjetio trenutak kad je ona umrla. Dakle, kao da je postala neka, neka čudna, nesvatljiva veza između njih. I zapravo kad je ona umrla, prekida se veza sa njegovom rodnom likom. sa druge strane, on je imao patološki strah od bakterija i to na način da su ga smatrali ekstremnim čudakom. E, on je stalno vidio neke bakterije će ga napasti, pojesti će ga i tako. Pa je ono dezinfekcije provodio i ruku i, i jela i pazio šta jede. Mislim, većinu jela se nije usudio uopće jesti. Dakle, to je ono sve trebalo biti posebno dezinficirano. E, I ponavljam ono, smatraju da se čovjek treba odreći svih strasti i svih apetita zapravo na neki način ne da treba živjeti kao robot, nego on je ipak mislio da treba se posvetiti duhovnim stvarima. O smrti i o životu je jako mnogo razmišljao. To je bila jedna od njegovih glavnih obsesija i on je čak i pisao dosta o tome. Tražio je u ovom materijalnom svijetu dokaz o postojanju duhovnih, duhovnih nekih objekata, da tako kažemo. E, mnogo je vremena na to utrošio, nije na kraju ništa konkretno uspio ovaj, dokazati, ali zanimalo ga je da li ona duhovna strana svijeta, dakle nakon što čovjek umre, da li može komunicirati sa ovim realnim svijetom u kome se mi nalazimo. I on je stalno u ovom realnom svijetu želio pronaći neki dokaz te, tog međudjelovanja s tim duhovnim svijetom. To mu je bila jedna preokupacija. E, isto tako, to sam zaboravio reći, on se je bavio nekim područjima medicine. On je sam za sebe smatrao da je medicinski fenomen zbog tih priviđanja, zbog tih bljeskova. On je hodao svim mogućim psihijatrima, poslije kad je poznat e, postao, mogao je hodati najboljim tadašnjim psihijatrima, fiziolozima, psiholozima. Nikomu nije mogao objasniti to što se s njim događa. Ali on je sam eksperimentirao s električnom strujom. Jer jedna od stvari koju on otkrio E, zapravo možda među prvima koji je razmišljao o tome, to su visokofrekventne struje. Mi znamo ova struja u električnoj utičnici ima frekvenciju 50 Hz, znači 50 puta u sekundi menja smjer. Međutim, Tesla je radio sa strujama koji imaju frekvenciju milijune herca. I takva struja kad prođe kroz ljudsko tijelo ne može vam nasmetati jer prebrzo mijenja smjer da bi uspjela te jone i elektrone jel, u strukturi stanica pomaknuti E, da bi, da bi čovjeka to steplo. Jel? A to može biti ogromna frekvencija, vrlo mala snaga, koja dakle ne može biti opasna. Međutim, on je primijetio da to ima nekih fizioloških učinaka. On je neke prijatelje na taj način liječio. Recimo, poznato da veliki književnik Mark Twain, koji je bio njegov prijatelj, imao velike probleme sa želučane smetnje sa probavima. Velike smetnje, svi doktori mu nisu mogli pomoći. I onda je on došao Tesli i kod Tesli je bio jedno, ne znam, mjesec, dva e, u njegovom laboratoriju gdje su te ogromne struje, pa tamo stalno se nešto vrti i tako. I uglavnom Mark Twain je rekao da je izliječen, da su mu sve želučane smetnje bile izliječene. Naravno, danas bi gastroenterolozi vjerojatno rekli da je to bilo na psihičkoj bazi, a onda <laughs> ono sve što je tamo okolo vidio i tak da ga je to izliječilo ti psihički problema. Ali, e, uglavnom, Tesla je ipak otkrio jednu, jednu materijalnu činjenicu kod utjecaja električnih struja, a to je da te visokofrekventne struje djeluju na tkivu tako da ga zagrijavaju i da to može imati fiziološke učinke. I to je kasnije u, u, u medicinskoj terapiji se to i danas koristi. Tako da, eto, na taj način je čak Tesla dao i jedan doprinos medicini. E, I bio je čudak i po nekim drugim stvarima. Znate, e, sad svi, e, bila je diskusija da li je on lut, to u starim godinama, ili on to koristi da bi privukao pažnju javnosti. Jer on je jako uživao da bude u žarištu pažnje. I onda kad ga više nisu baš, nije više bio atraktivan, kad je malo ostario, onda je sve bombastičnije izjave davao. Recimo, poznata je njegova izjava, on je stanovao u hotelskoj sobi, da u hotelskoj sobi ima tajna oružja. Onda je pokazivao nekakvi kovčeg, u tom kovčegu je nekako tajno oružje, ako to neko otvori, čitav njurok će odletiti u zrak i uglavnom te priče su postale. Ono što se zna, to se u Americi ima prilike vidjeti, da izgleda da je CIA zaista to sa nekom ozbiljnošću shvaćala i e, mada nikad, koliko je poznato, nije on imao direktni kontakt sa američkim obavještajnim službama, izgleda nakon što je on umro da je CIA ušla u njegovu sobu i da su neki dokumenti i neke stvari nepovratno nestali. E, pa konačno vidite, e, desetljeće nakon njegove smrti svemirski program Rata zvijezda predsjednika Regana sa velikim udjelom Teslinih ideja. Ja. Tako da me to ne bi čudilo. Teslin rad i osobnost stvorili su neku vrstu kulta oko njega. Godinama su istraživači nastojali utvrditi što se dogodilo s Teslinom za ostavštinom. Godine 1980. i to je djelomično riješeno. Američko ministarstvo obrane, znameniti Pentagon, objavio je da se Teslini papiri nalaze u vlasništvu američke vojske, ali da još neće biti objelodanjeni. Tesla je mogao biti jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Nakon razlaza s Edisonom osnovao je svoju tvrtku Tesla Electric Company s osnovnim kapitalom od pola milijuna dolara. Uz to njegov je projekt izmjenične struje privukao i Georgia Westinghousea koji je preuzeo 40 Teslinih patenata uz naknadu od milijun dolara. Westinghouse je Tesli obećao 1 dolar za svaku konjsku snagu motora ili generatora koja se proizvede u Westinghouseovim pogonima. To je bio jedan od najboljih poslova u povijesti, ali ubrzo Westinghouse zamolio Teslu da promijene taj ugovor, jer nema novaca na svijetu koji bi mogli isplatiti Teslu. Tesla je podarao ugovor i rekao da je to učinio zato što mu je Westinghouse pomogao u životu kad mu nitko nije htio. Taj postupak je samo potvrdio mišljenje ljudi oko njega da je Tesla čudak, ali i Tesla je dalje nastavljao zapanjivati javnost. Kako je sve u životu izračunavao, tako je izračunao i datum svoje smrti. E, pa Tesla je tvrdio da će njegov životni vijek biti 140 godina. Jer e, njegovi argumenti su bili, e, njegovi preci su došli iz čeških planina i došli su u liku, s druge strane imao je tamo i srpske pretke koji su već ranije došli u liku i svi su oni bili dugovječni tako da je rekao, ne znam, njegov djet je živio 100 godina, ne znam, pradjet je živio 102 godine, tako. On je uglavnom na neki način izračunao da će živjeti 140 godina. Sa to 40 godina je dodao zbog toga jer je rekao da je on jako kreposno živio. A ako se jako kreposno živi, onda se dulje živi. I ovaj, e, uglavnom je to predvidio da će živjeti 140 godina. E, doduše živio je dugo, jel, za ljudske razmjere, ali dakle umri kao 80-godišnjak, e, ali nije doživio 140 godina. Međutim, spomenuo bih još jednu stvar. Tesla je u povijesti tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a današnje Hrvatske akademije, najdugovječniji član. On je bio član naše akademije 50 godina. I stvari e, koje su preostale nakon njegove smrti, ono što vjerojatno Cija nije uzela, jel' E, to je sve dano njegovom rođaku koji je živio u Beogradu i onda su u Beogradu otvorili taj Teslin, Teslin muzej u kome se sada to čuva. Dijelom su ti dokumenti istraživani. E, međutim, e, ostaje utisak i po ovome što sam pričao, vjerojatno se vidi, da njegova stvarna uloga u razvoju svjetske znanosti nije sasvim adekvatno valorizirana. Jer e, pogotovo zbog toga što ima mnogo ključnih otkrića gdje je bitno doprinio, a to danas je gotovo zaboravljeno, a s druge strane e, u području ove elektrotehnike, upravo zbog te njegove medijske eksponiranosti mu se čak i više prepisuje nego što je stvarno bila njegova zasluga. Pred kraj života Tesla se zajedno s poznatim violinistom Zlatkom Balokovićem uključio u potporu antifašističkog pokreta. Često je citirana njegova izreka da se ponosi srpskim podrijetlom i hrvatskom domovinom. Tesla nije dočekao kraj drugog svjetskog rata. Umro je 7. siječnja 1943. u svojoj hotelskoj sobi u Yorku Radio New York tom je prigodom imitirao sljedeću poruku. Umro je najveći pronalazač koji ikada živio na zemlji. Nijedan izumitelj u povijesti ne bi ni svijeću mogao držati čovjeku koji je toliko učinio za izmjenu civilizacije. Njegovi izumi omogućili su vam da slušate radio, gledate televiziju. Vaš račun za struju bio bi možda 50 ili 100 puta veći nego što vam je danas, da nema njegovih izuma koji su omogućili primjenu izmjenične struje. Povijest četvrtkom. Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambršić. Ulomke iz knjige Moji pronalasci čitao Jano Šremer. Emisiju snimili Vito Gospodnetić i Danko Roso. Emisiju uredili i vodili Nataša Ricijaš i Dario Špelić. Lijep pozdrav i slušajte nas i idućeg četvrtka.